บุ๊กทูสามสิบหกอุตตาเทคุสเมติอุตตาเทคุสเมติการขนส่งมวลชน ซาโซกาโดเอบริวิทรานสปอร์ติซาโซกาโดเอบริวิทรานสปอร์ติป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหนครับ სად არის ავტობუსის გაჩერება სად არის ავტობუსის გაჩერება รถเมล์คันไหนไปกลางเมืองครับ რომელი ავტობუსი მიდის ცენტრში რომელი ავტობუსი მიდის ქალაქის ცენტრში ผมต้องไปสายไหนครับ რომელი ხაზით უნდა ვიმგზავრო რომელი ხაზით Unta vim gzavro ผมต้องต่อรถไหมครับ Unta gadavchde Unta gadavchde ผมต้องต่อรถที่ไหนครับ Sad unta gadavchde Sad unta gadavchde ตั๋วรถราคาเท่าไหร่ครับ Raghirs erti bileti რა ღირს ერთი ბილეთი กี่ป้ายก่อนที่จะถึงกลางเมืองครับ რამდენი გაჩერებაა ცენტრამდე რამდენი გაჩერებაა ცენტრამდე คุณต้องลงรถที่นี่ครับ აქ უნდა ჩაბრძანდეთ აქ უნდა ჩაბრძანდეთ คุณต้องลงข้างหลังครับ უკნიდან უნდა ჩაბრძანდეთ უკნიდან უნდა ჩაბრძანდეთ อีกห้านาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาครับ მეტროს შემდეგი მატარებელი 5 წუთში მოვა მეტროს შემდეგი მატარებელი მოვა 5 წუთში อีกสิบห้านาทีรถรางขบวนต่อไปจะมาครับ შემდეგი ტრამვაი 10 წუთში მოვა შემდეგი ტრამვაი 10 წუთში მოვა อีกสิบห้านาทีรถเมล์คันต่อไปจะมาครับ შემდეგი ავტობუსი 15 წუთში მოვა შემდეგი ავტობუსი 15 წუთში მოვა รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ როდის გადის მეტროს ბოლო მატარებელი როდის გადის მეტროს ბოლო მატარებელი รถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ როდის გადის ბოლო ტრამვაი როდის გადის ბოლო ტრამვაი รถเมล์เที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ როდის გადის ბოლო ავტობუსი როდის გადის ბოლო ავტობუსი คุณมีตั๋วรถไหมครับ გააქვთ ბილეთი გააქვთ ბილეთი ตั๋วรถหรือ ไม่มี ผมไม่มีตั๋วรถครับ ბილეთი არა არ მაქვს ბილეთი არა არ მაქვს งั้นคุณต้องเสียค่าปรับครับ მაშინ ჯარიმა უნდა გადაიხადოთ. მაშინ ჯარიმა უნდა გადაიხადოთ.